Eiloden. Distagadur. Prononciation. Révision du premier livret. Jardin. Jardina. Non, nonok. Rochet. Rochedou. Croire, croirezet. Dissul, disuch. En tanet, ranet. Klan, klan. Rach, rahal. Mer, meher. Don, don. Vlau, tavet. Din, on din. Kran, staun. Halek, zal. Pemor, pempis. Oskul, euskulio. Biskoaz, bikin. Pokiz, fes Rinkinet, kranket. trei, brein. Ar bet, ar bet kos. Brasoc, brasochik. Abret, bret, a bretor. Er, Ero, irui. Diler, dilerhet. mereres. Mereres. merk, merlet. Hernish Herminik.